Povratak u Keturi Naraton je sišao sa pješčane obale rijeke u klimavu drvenu barku. Predružio se sa Šjamanandi na vlažnom ne bi rekli pajolima, <laughs> na, na vlažnom mm, drvenom podu barke. Šemananda je duboko uzdahnuo i rekao, hm, moje tijelo ovdje, o, oh, pardon, moje tijelo ovdje, ali srce je šrinjiva sam, dodao je narotam. Znam, ne mogu se prestati pitati da li je pronašao, da li je već pronašao te knjige. Šemananda je klimnuo. Dok ne budemo nešto čuli od, od njega, nećemo biti na miru. Lađar je odgurnuo čamac od odove, a dva prijatelja su utihnula. Narotan je gledao preko široke padmavati, žmireći na sunčanom svjetlu. Vidio je slabe obrise turija na horizontu i mm, sjećanja su mu preplavila um. Sjećanja na njegovo djetinstvo u palači, njegove roditelje, predane roditelje i seljane koji su ga obožavali. Kako je to sve sada izgledalo jako daleko, poput sna ili prošlog života? Pitam se kako će keturi sad izgledati, razmišljao je Narutan. Jesi li dobivao vijesti iz Keturija dok si bio u Brindavanju? Pitao je Šemananda. Naruto mi odvojio oči od obzorja. Ne. Za mene je odlazak u Brindavan bio poput ponovnog rođenja, sve veze sa svojim prethodnim životom sam ostavio iza sebe. Narotama je sjedio razmišljajući nekoliko trenutaka, a Šjamananda mu nije prekidao misli. A sada ipak, progovorio je Naruta, shvaćam koliko sam, bio, koliko sam bio sretan što sam imao takvu vrstu roditelja. Val zahvalnosti preplavio mu je srce dok se sjećao kako je kao dijete sjedio do svog oca slušajući razgovore na temelju šastra. Moj otac uvijek insistirao da tiho sjedim i slušam sve te pravačane. To su ti razgovori u šastrama. Potrudio se da, svaki, da mi svaki sadu daje svoje blagoslove. Bio je jednostavan čovjek, ne jako filozofski naklonjen, ali je imao prekrasan duh služenja. Svojim je primjerom podučio koliko je važno služiti bramane i vajšnave. Morava je očekivao od tebe da ga naslijediš kao kralj Keturija. Naravno, rekao je Narutan. Ali to je djelomično bilo zbog toga jer je imao tu taj jaki osjećaj odgovornosti. To je osigurati da keturi ostane mjesto u kojem ljudi mogu održavati svoju duhovnu kulturu i prakticirati svoju religiju bez zapreka. Moj otac znao da kad god pobožni hindu kralj vlada, načela svjesnosti Boga su zaštićena i Znao je da su takva kraljevstva od suštinske važnosti, naročito pod vladavinom muslimana. Šemananda je klimnuo. Čuo sam da je puno bakta običavalo zaustaviti se u Keturiju na svom putu na Ratajatru. O da, rekao je Narutam. Mnogi od Maho, bakta Mahaprabua redovito su prolazili kroz naš grad, a moj otac i stric s purušotama e, ukazivali su im gostoprimstvo sa velikim oduševljenjem. Kad sam bio mlad, Keturi je bio prepun sadua, e, pjevača devocijskih pjesama, oni koji su pričali priče i učenih ljudi, koji su svi bili mm, spremni prihvatiti patronat pobožnog kralja Krišnanande. Narodam je zastao onda dodao. I moja majka je bila primjerna. Iako je kraljica, uvijek je ostala ponizna i vrlo slatke prirode, nježne prirode. Narodan je utihnuo, a onda uzeo svoju, svoju brojanicu i započeo tiho mantrati. Šemanada mu se pridružio u džapa meditaciji, dok je mala barka prolazila preko blistave padme, nošena jakim, jakom strujom i nježnim vjetrom. Kako su se približavali suprotnoj obali, Lađer je skočio u plitku vodu i povukao čamac na obalu. je ugledao da je to točno ono mjesto na obali na kojem, je on, na kojem se on prije puno godina preobrazio nakon kupanja u padni. Srce mu je brzo zakucalo dok je izlazio iz, iz parke na obalu. Zadrhtao je sjećajući se zlatnog dječaka koji je pred njime plesao, tog um, izvanrednog oblika šičitanja Mahaprabhuva koji je uša, ušao u srce i zauvijek mu promijenio život. Preplavljen zanosom ukrenuo se Šamanandi. Ovo je to... Merotan je bio toliko preplavljen emocijama da nije mogao ni govoriti. Suze su mu tekle iz očiju. Tko uopće može razumjeti, rekao je. Tko može zamisliti samo koliko je duboka milost Mahaprabhua. Mm. Pribravši se, Narutam je požurio putem prema selu. Šjamananda iza njega. Jedan starac se zaustavio da ih pozdravi. Vidim da ste vi Gaudija Vajšnove, rekao živahno. Mora da dolazite iz Navadvipa. Pa ovdje će vas svi dočekati sa toplom dobrodošlicom. Glasno je bio ponosan. Naš kralj Santoša Data služi sve saduje koji ovdje dođu u posjet jako lijepo, ali posebno rado služi Gaudija Bakte. Ako nastavite ovim putem, doći ćete do palače. E, zašto vaš kralj posebno voli Gaudija Vajšnave? pitao je Šamananda. Čovjek se široko osmijehnuo. Zato što je, to je zato što je njegov voljeni nečak, Rač Kumar Narotan, otišao od kuće kad je bio vrlo mlad i uzeo utočište bakta iz Gaudija sam predaje. Narotan je tiho pitao, a što se dogodilo sa bivšim kraljem rađom i rani kraljici Keturi, kraljicom Keturija. O, kralj Krišnananda i njegova kraljica su u palači, ali su odgovornost prenijeli, odgovornost za, za kralje su prenijeli na svog nečaka Santoša prije više godina. Nakon što je njihov sin otišao od kuća da bi postao sadu, to ih je toliko pogodilo da nisu bili u stanju upravljati kraljevstvom. Starac je uzdahnuo. Jadni rađa i rani se nikada nisu potpuno oporavili od tog gubitka, a ipak su ponosni na svog svetog sina. I onda kad god Vajšnave, Gaudija Vajšnove dođu u Keturi, oni se požure da ih susretnu i doznaju ima li kakve novosti o kumaru. I onda vrlo pažljivo služe svakog pojedinog od tih bakta. Oni misle da, budući da je njihov sin sa sjedbenicama šiče i tanje, ako služe bakte koji služe njega, Šića i tanju, na taj način će služiti i svog Narotamu. Narotam je spustio oči e, dirnut riječima ovog seljena. Starac je nastavio. Čuo sam da kad god naša poštovana Ranići ne, čuo sam da naša poštovana Raniđi nikad ne prestaje razmišljati o svom voljenom sinu, čak i nakon svih ovih godina. Nikad nije e, odustala od nade da će ga jednog dana ipak vidjeti. Starac je zaklimao glavom. Kako je taj mladić mogao napustiti takve roditelje pune ljubavi, za mene je prava tajna, prava misterija. Takav je sin griješan, rekao je tamo, uzbuđeno. On je lopov koji je rađu, rađi i rani ukrao njihovu radost. A onda je u nježnim, krotkim glasom dodao, ja sam taj lopov, ja sam narutan. Starac je zastao, otvorio usta, a njegove uske oči skoro su mu izašle iz duplje od iznenađenja. Nakon trenutka proučio je narutamino lice s nevjericom. A onda mu se e, naborano tamno lice, osjetljivo, prepoznavši Narotamu. Naru, to si ti. Čuo sam da si veliki sad, ali, ali nisam mislio da ću te ikada ponovo vidjeti. Oh, kako prekrasno! Blagoslovljeni smo! Raja kumar Naruta. Jedva sposoban suzdržati se od uzbuđenja Starac se je vratio i trčao koliko je okrenuo i trčao koliko je došao mogao natrag prema gradu. Narutam i su ga mogli čuti kako viče u daljini. Kralj se vratio, Narutam je došao kući, dođite, dođite i vidite, Narutam je nat, brat se vratio natrag. U međuvremenu su Narutam i Šamananda dostigli do središta grada, odnosno a Kerturi je, bio, je već bio u kaosu. Uzbuđeni stanovnici su, već, su se već okupili da bi ga pozdravili, a, još, a mnogi su još um, trčali iz svojih trgovina i domova, žudeći da ugledaju svog kraljevića koji je nestao prije toliko puno godina. Na putu prema Pači, naruta i Šemananda su vidjeli eh, kako se ogromna, ukrašena vrata naglo otvaraju. Držeći se za svoj raznobojni turban, Rađa Santoš je jurion iz stepenice, a iza njim su dolazili Krišnananda i Narajani, krećući se što su drže mogli, koliko god su im njihove ostarile noge dozvoljavale. Ludi od sreće vikali su, narotam, narotam! Narotamino se srce prepunilo ljubavlju, vidješi svoje sada sjede roditelje. suze su im tekle iz očiju dok su se žurili iz pruženih ruku da pozdrave svog davno izgubljenog sina ali nekoliko metara prije nego što su stigli do narotame, oboje su se naglo zaustavili, naglo su se usporili, a onda se zaustavili. Njihov je sin blistao sjajem samospoznate duše. Bio je odjeven samo u kupin, kupin i čadar, a Ruka mu je bila u vrećici sa To nije bio njihov narod, nego moćni vajragi. S poštovanjem, narotamini roditelji polako su sklopili ruke i odali, odali svom sinu praname. Među vremenu Rađa Santoš Data je pao na tlo ispružen u odajući poštovanje. Ljudi iz grada su osjedili njegov primjer. Onda su svi ustali i stajali tiho, nesigurni što bi trebali sljedeće napraviti. Kako da pozdrave tog njihovog voljenog, kojeg nije bilo toliko dugo godina. Očito narod tam više nije bio voljeni mladi kraljević iz njihovog grada, već e, uzvišeni Vajšnava, narotan Takur Mahašaja. Gomila je gledala s očekivanjem e, premještajući oči s narotame na njegove roditelje i Rađu Santoša. Narotamino je srce odjurilo prema njegovim rođacima i ljudima iz grada, shvaćajući njihovu zbunjenost, koraknuo je prema naprijed iz puno poštovanja dodirnuo stopala svojih roditelja. Mata, pita, rekao je jednostavno blagim glasom ispunjenim ljubavlju. Vaš naru se vratio. To je bilo previše za jednostavno narajani preplavljena emocijama, e, počela jecati. Pogled njegovog sina ispunio je sa, njezinog sina ispunio je sa beskrajnom radošću, a ipak joj se srce steglo kada je vidjela, vidjela njegovu oskudnu odjeću i privlačno zlatno lice iscrpljeno i prekriveno prašinom. Boreći se između tih dviju krajnosti, radosti i žalosti, nekontrolirano je, je plakala. Nanda je pokušao govoriti, ali mu je glas u grlu i umjesto toga je samo povukao narota mu i prigrlio ga čvrsto na grudi. I narotamine su se oči ispunile suzama. Boljelo ga i misliti na patnju koju je uzrokovao svojim roditeljima. On nije želio da niti jedno živo biće pati, a kamoli takvi drage, takve drage i predane duše kao što su njegov otac i majka. A ipak znao je da nije mogao živjeti svoj život na drugi način. Znao je također da će njegovi roditelji dobiti dio povoljnih rezultata njegovih duhovnih aktivnosti. To osjećao je bio najveći dar, najveći dar koji im može dati. Nakon nekoliko čudnih minuta Rađa Sentoše iskoračio i rekao Mora da si jako umoran nakon tog dugog puta. Molim te, dođi u palaču i dozvoli mi da te služim. Hvala ti, rekao je narodom tiho, ali E, zašto ne bismo umjesto toga sjeli u dvorištu hrama? Narod je želio umiriti srca svojih, svoje rodbine, ali je znao da mora jasno dati do znanja da, iako se je vratio, nije namjeravao ponovno prihvatiti stari način života. Već želi nastaviti održati svoje striktne zavjete reda odricanja. Da, da, narutam, što god želiš, rekao je Santoš. Okružen narutaminim roditeljima, rođacima i znatiželjnicima, narutama i šemanande su hodali do obližnjeg hrama. Rađa Santoš Data puno privrženosti je svih um, gurkao prema dvorištu hrama i s puno poštovanja ih tamo posijao. Uskoro su um, sve popunili seljani. E, trudit će se da nađe neko mjesto s kojeg se bolje vidi. E, zurili su u Narotamu i Šemanandu u tišini. Krišananda i Narajani zbunjeni i s isto tako su ostali bez riječi. Gledajući svog izvanrednog sina široko otvorenih očiju. Godinama su sanjali o ovom blaženom trenutku, ali sada, kada, kada je došao, nisu znali što da kažu. Naruto mi je prekinuo tišinu ovo je moj jako dragi prijatelj, Šjamananda Prabhu. Proveli smo puno godina zajedno u Brindavanu, proučavajući spise pod vodstvom Šiđive Gosvamija. Rađa Santoš i narotanini roditelji osmijehnuli su se i ukazali poštovanje Šjamanandi, a onda se ponovno okrenuli prema narotani. nastojeći zaliječiti godine u kojima su njegovi roditelji bili slomljena srca, mi je svojim zbunjenim roditeljima govorio slatkim glasom. Trebao bi vidjeti Vrindavan pita. To je tako prekrasno mjesto, puno hramova i svetaca. Dok je Narutan pričao njegovo pušteno raspoloženje, potpuno je postupno iz opustilo. Krišananda i Narajani klimnuli su glavom dok su slušali, dok su ga slušali, a Krišnananda je pokušao ući u neku lagani razgovor, rekavši, čuo sam da je Vrindavana uglavnom šuma. Da, prije je to bilo tako, ali od kad e, su tamo došli moj guru i Gosvami Brindavana je postala puna bakta i sada tamo ima puno hramova, jezera i mjesta za kupanje. A u svakom hramu obožavaju božanstva nudeći im puno ponuda dnevno, tako da ima puno mlijeka, jogurta i maslaca. Dobro su me tamo hranili. Vidim, rekao je Krišnananda. Čuli smo da si jedva nešto jeo, i da praktički nisi ni spavao. Pa bio sam zaokupljen studiranjem i služenjem Oguru Mahređa, — rekao je narodom nježno. Ali sve je prekrasno u Vrindavani. Jako su se dobro meni tamo brinuli. je, Naraja mi je progovorila drhtavim glasom. A Naru, zašto si tako mršav? O, to samo zato što smo već neko vrijeme na putu. Pokušavali smo, nosili smo knjige Gosvamija iz Vrindavane, ali su nam ih po putu ukrali. I nakon toga sam bio u velikoj tjeskobi. Zbog toga sam tako mršav. Inače, obično sam prilično snažan i zdrav. da je mm, s oduševljenjem gledao svog sina Narod tam vratio se nam život u našoj starosti. Riječi ne mogu opisati kako smo sretni što te vidimo. Sad kad si se vratio, što planiraš raditi? Sam tož data je iznenada progovorio. tam, dok tebe nije bilo, tvoj otac mene postavio na čelo kraljevstva, ali prijestolje zapravo pripada tebi. Ja sam se jednostavno brinuo o u tvoje ime. Sada kad si natrag, molim te uzmi ono što ti pripada. Narod tam je odgovorio, ne, ne, ne, protestirao je ozbiljnim glasom. Nemam nikakve veze sa tim stvarima više. Ja sam dao stroge zavjete odric, odric, odricanju. Naravno je znao da će život u Keturiju biti izazovan. Kao, kao, kao, kao, morao je ostati čvrst u svojim uh, zavjetima. A ipak u jednakoj mjeri osjećao potrebu da uzvratine na ljubav svojih rođaka i prijatelja. To je bila delikatna situacija i htio je od samog početka svima razjasniti kakve namjere ima. Ako itko još ikad spomene e, kraljevske odgovornosti ili brak, rekao je čvrsto, bit ću prisiljen odmah napustiti Keturi. Zapravo za mene nije, nije u redu da stanujem u mom rodnom gradu, ali naredba Šidžive Gosvamija i vaša ljubav su me ovdje doveli. Ako mi želite da ovdje ostanem, molim vas, zaštitite moju darmu i pomozite mi da održim zavjete, e, cijeloživotne zavjete koje sam dao svom duhovnom učitelju. Ovo ne brini se, sam to što je brzo razuvjerio. Nećemo raspravljati o ničemu što ti se ne sviđa ili tražiti od tebe da radiš bilo što što ti smatraš neprikladnim što god želiš, to možeš učiniti. Mi se nećemo miješati. Ako želiš da ja ostanem kralj, neka onda tako bude. Narata nas je toplo smijehnuo. Da, ti vladaj kraljevstvo, a ja ću propovjedati i raditi bačan. i tračak boli očima njegov svog oca, Narutan je nježno dodao. Ali boravit ću ovdje, blizu palače, i svake večeri ću dolaziti i odati poštovanje mojim roditeljima. Sada je bilo sve jasno Krišnanandina Rajani. Njihov sin, njihov sin više nikada neće ući u njihov svijet, ali barem će ostati u Keturiju i moći će ga vidjeti barem na kratko svakog dana. Nanda se osmijehnuo s ljubavlju. To će za nas biti najveća radost da te vidimo narutan. Rađa sam Toš se poklonio s poštovanjem. Ja sam tvoj ponisni sluga, narutan, rekao je. Učinit ću što god zatražiš. Onda tražim da organiziraš festival večeras. Pozovi seljane. Imaćemo kirtanu i pravačanu. O, da, sam to še rekao oduševljeno. Moramo proslaviti. Sve ću srediti. Već je pomalo kasno, rekao je i moram napraviti svoju večernju sadanu. S poštovanjem je dotaknuo, ponovno dotaknuo stopala svojih roditelja. A onda su on i Šemananda ušetali do Padmavati da se okupaju. Došlo je veče hram je bio prepun ljudi odjevenih u njihovu najbolju odjeću kako bi mm, pokazali koliko im je važna ta posebna prilika. Uljene lampe su sjajile su gorjele i u svakom kutu, a raznobojne zastave od lišća i cvijeća bile su nanizane od stropa i oko stupova. Narutam i Šemananda su sjeli ispred e, gomile. Narutam je zatvorio oči i počeo pjevati. Njegov duboki, melodiozni glas odjekivao je dvorištem topeći srca seljana. Do kraja mm, programa za vrijeme koje su pjevali, mnogi od seljana okupljenih u dvorani su plakali. A kad je narodom počeo govoriti, objašnjavajući cilj ljudskog života i slave predanog služenja, publika je sjedila pažljivo slušajući. Nitko se nije e, micao niti bavio ičim drugim. Čak su i djeca slušala pažljivo. Samo su zrikavci pjevali svoju večernju pjesmu, a nježni vjetar, povjetarac, eh, čuo se u lišću drveća, prateći tako narutani nektarski govor. Kada se približila ponoć, mi je rekao, molim vas, idite sada i odmorite se. Svi vi imate svoje dužnosti koje trebate ujutro obaviti. Nevoljko, ljudi su se razišli, Narodan je otišao do svojih roditelja i razgovarao s njima nježno nekoliko minuta. Onda im je odao poštovanje i rekao Sad idem dovršiti svoju propisanu meditaciju. Ali Narutan, kasno je, tako je kasno, protestirala je na rajani. Vrijeme je za spavanje. Možemo li pripremiti krevete za tebe i tvog poštovanog prijatelja? Ne brini se, mama. Šemananda i ja ćemo ostati ovdje u Čandi Mandapi. Ne, to nije prikladno mjesto. Tu nema ničega osim pozornice koja je prekrivena sa malo tkanine. Nema čak ni kreveta na koji bi se moglo leći. Zašto vi ne? Mi ćemo im dozvo... dozvoliti mu da ostane gdje god želi prekinuo je Krišnananda. Molim te, nemoj brinuti za mene. O meni, rekao je Narutam, smiješeći se toplo u svojoj majici. Ja sam okej. Okay. su to, ustao je i s poštovanjem otišao. Krišnananda i Narajani su se vratili u palaču, emocionalno iscrpljeni od svih tih događaja tijekom dana a ipak prepuni oduševljenja što se narodom vratio. Jesi li vidjela kako mu blista lice, pita Krišnananda. Narani se osmijehnula i klinula. Čak nije ni izgleda umoran, rekla je. Nakon tako dugog puta pomislila da će biti iscrpljen. Naš sin nije obična osoba, ponosno je rekao Krišnananda. Izgleda da je potpuno ovladao potrebama tijela. Jednostavno slušajući ga, stanovnici sela su također zaboravili svoje tjelesno postojanje. Nakon nekoliko trenutaka šutnje i razmišljanja na ranije duboko uzdahnula. Ah, više nikad neće živjeti sa nama, rekla je tiho. Hram je sada njegov, njegov dom. To je istina, složio se Krišnananda. Postoje je sin svakoga u ovom svijetu. Ne možemo ga zavezati ovdje i držati ga u našoj kući. Kakav bi to veliki grijeh bio? Svijet bi bio... Svijet bi izgubio njegovo prekrasno društvo. Trebamo jednostavno biti sretni da je sad ovdje ponovo sa nama umirena, Nareni se nježno osmijehnula. Znam da imaš pravo, rekla je. Jako se ponosim njime. Svi u Keturiju su doznali o krađi rukopisa. Ali Narutam i Šemananda su se dogovorili da neće raspravljati o toj tragediji. Za njih je to bilo previše da o tome govore. Da bi si odvukli pažnju od te situacije, Narutam i Šemananda su se e, uronili u propovjedečki rad. Svaki dan su se gomile ljudi okupljale oko njih, željne slušati njihova predavanja i kirtane. Novosti o povratku narotane su se također proširile i sada su ljudi iz susjednih sela pojurili u keturi na njegov daršan. Sjemenje bakti je vrlo brzo nicalo. Jednog poslje podneva, naravno je sjedio sa Šemonandom mantrajući džapu. Kad je vidio kralja Santoša i neke druge ljude kako brzo hodaju prema njima. Santoš je uzbuđeno zazivao. Došao je e, vlasnik iz Višnupure sa pismom za vas. narod je srce zakucalo brže. Mora da je to pismo od Šenjiva čarje. Skočio je na noge da bi pozdravio glasnika. Glasnik je pao do stopala dvojce svetaca, onda ustao i pružio Narutamu pismo. Tresući se, Narutan je otvorio kuvertu i glasno pročitao. Sretan sam što vas mogu obavijestiti da su knjige pronađene neoštećene. Neprekledan val olakšanja e, priplavio je na tijelo i on je duboko uzdahnuo. Sigurno, na sigurnom su. Knjige su na sigurnom. Mhm. Šemananda je glasno zavapio. Džaj, džaj, haribo! Uzviknuo s oduševljenjem. Široki osmijeh je ukrasio lice kralja Santoše, a glasnik je s oduševljenjem zapljeskao. Narutamino je lice blistalo dok je nastavio čitati. Nakon plašive istrage, počeo sam sumnjati da je kralj Birhambir, kralj Višnupure, e, povezan sa tom krađom, pa sam otišao na njegov dvor. Što se tamo dogodilo je duga priča, ali na posljedku sam otkrio da je kralj uistinu krivac. Njegov astrolog je obavijestio da naša e, skupina putnika nosi nevjerojatno blago. Vjerujući da nosimo dragulje ili zlato, poslao je pljačkaše da ukradu naše kovčege. Kralj je shvatio svoju pogrešku kada je otvorio kovčege i kovčegi našao u njemu samo dokupise. Kad ih je brižljivije pogledao, shvatio je da su to sveti spisi i prestrašio se da će ga snaći ozbiljne posljedice za taj grijeh e, krađe knjiga. Kralj je u osnovi pobožan i bio je e, zadovoljan kad je meni mogao vratiti knjige kada sam došao u njegovu palaču. Krišina milost, čemu je da. — Slušaj, ima još, rekao je nadatom. Od tada i kralj i njegova žena i sin postali su moji učenici. Kao posljedica toga, većina stanovnika Višnupure su prihvatile put bakti. Šrivac je imao pravo, rekao je Šemananda. Rukopisi su bili ukradeni zato što je gospodin želio podariti svoju milost sretnim stanovnicima Višnupure. Uzdižući ruke u strak, Narutan je počeo pjevati Ehm, slaveći ovaj događaj, Šemananda je radosno plesao. Njegovo uzbuđenje bilo zarazno. I glasnik se pridružio Šemanandi u mm, vrteći se unakolo sretno, plešući. Suze radosnice eh, klizale su mi iz lice kralja Santoše dok je gledao Mm, na koji radostan način oni pokazuju svoje olakšanje i sreću. Tamni oblaci uništenja koji su visili nad glavama Narutame i Šjamanande od kad su rukopisi bili nestali, sada su raspršeni blistavim suncem Šičitanja Mahaprabhu slavne misije e, ne. Sada su bili raspršeni i e, blistavo sunce misije, slavne misije Šičitanje Mahapravua je ponovo m, mm, jasno blistalo. Nadam sam se ukrenuo sam Tošu. Molim te, organiziraj peterodnevni festival da proslavimo ovaj prekrasan događaj. Biće mi veliko zadovoljstvo sretno je odgovorio sam toš A sada, rekao je Narutam, napisat ću pismo Šini Vasečari i još jedno kralju Birhambiru. Narutama je sam mantrao na osamljen, u osamljenom šumarku nekoliko dana nakon toga, kada mu je Šamananda tiho prišao oči uprtih u tlo. Zar nešto ne valja? pitao je Narutam. Knjige su na sigurnom, rekao je Šemananda. Da, rekao je Narutam. Ali to je uzrok za slavlje, a ne za tako žalosno raspoloženje. Osjećam da je za mene došlo vrijeme da odem u Orisu, rekao je Šemananda. Već sam predugo ostao ovdje u Keturiju, a ne mogu podnijeti pomisano to da ću se rastati od tebe. I narotama se odjednom ržalostio. I on se bojao te pomisli razdvajanja od svog dragog prijatelja. Bili su bliski prijatelji toliko dugo godina da se između njih razvila duboka veza puna spiritualne privrženosti. Ali Šemananda je imao pravo. Bilo je vrijeme da on odnese poruku a ljudima u Orise. Da, Narutam je uhvatio ruku svog prijatelja svojim objema dlanovima i rekao mu, nemoj više odgađati. Beskreno će mi nedostajati tvoje društvo, ali možda ćemo se, gospodinovo milošću, uskoro ponovno sresti. Onda s velikim osmijehom je dodao, ne brini se, Krišna će ti dati snage da nastaviš dalje u propovjedačkoj misiji. Šemanandino se lice ozarilo i rekao je, odlazim sutra. Vijesti o skorom Šemanandinom odlasku proširile su se brzo. Sljedećeg jutra cijelo selo, uključujući kralja Santošu i njegove čuvare, pojavilo se u Čandi Mandati da bi ispratilo Šemanandu. Iako nekoliko ljudi ga je pokušalo uvjeriti da ostane u Keturiju, Šemananda je bio odlučan. Otišao je iz Čandi Mandape sa narotom koji ga je pratio, hodajući prema rijeci Padmavati. A stanovnici Keturija sjedili su ih cijelo vrijeme do obale rijeke. Došeši do čamca koji će odvesti Šemanandu preko rijeke, Narotam je svom prijatelju dao mali poklon. Rače, sam to što ti ovo za mm, izdatke koje ćeš imati tijekom puta. On je također poslao jednog čovjeka koji će te pratiti do Rise. Šemananda je timno, ponisno prihvaćajući e, aranžmane kralja Santoše. Onda je kleknuo i zatim se ispružio pred narotamenim stopalima. Istog trena i narotam se ispružio kako bi uzvratio izraze poštovanja. Kada su se prijatelji ustali, čvrsto su se zagrlili. Okrenuši se mm, gomili znatiželjnika koji su, promatrali, koji su ih promatrali sa privrženošću, Šemananda je pognuo glavu, pogonio se glavom, e, spoje spojio dlanove, odajući svima poštovanje praname. Svi prisutni, uključujući kralje Santošu, onda su se ispružili pred sadom, odajući mu poštovanje zadnji put. Kralj je e, uhvatio Šemanandinu ruku i pomogao mu da uđe u barku kada su Šemananta i njegov pratioc bili udobno smješteni, Lađar je zabio štap u obalu rijeke, odnosno u, ne u obalu rijeke, nego u korito rijeke, i odgurnuo čamac od obale. su tekle iz narutami neobreze, dok je malo plovilo, plutalo rijekom. Ljudi su se skupili na obali rijeke i uzvikivali Džaj, džaj, sve slava Mananda Prabhu. Neki, neki od njih su žustro mahali, dok su drugi jednostavno plakali. Narotom je stajao, ne mičući se, dok je srce boljelo gledajući svog voljenog prijatelja kako nestaje svidika. Nakon odlaska Šemanande, Naratan je žustro propovjedao u Keturiju i obližnjim selima. Okupio je skupinu vještih glazbenika Varišnava i zajedno su preplavili područje melodičnom Krišna Kirtanom. Narod tam je dio vremena provodio e, sastavljajući vlastite pjesme, pomoću kojih je vješto prenosio duboku filozofiju svjesnosti Krišne na takav način da je čak i običan čovjek može razumjeti. Svaka od njegovih pjesama, iako napisana u jednostavnom Bengaliju, bila je poput kondenzirane vede, ispunjena najdubljom mudrošću i najvišim devocijskim osjećajima. Privučeni narutaminim, očaravajućim kirtanima, blagim ponašanjem i dubokim duhovnim uvidima, ljudi su počeli e, dolaziti u Keturi u velikom broju, žudeći prihvatiti utočište Takure Mahašaje. Tako je kratko vrijeme Narutama kupio puno sljedbenika i učenika. Slavu se proširila čak i dalje kada je njegov nečak, moćan i utjecajan kril Santoša Data, uzeo inicijaciju od njega. Unatoč svem tom očitom uspjehu želja da posjeti namet damu počela je rasti u Narotamu. E, je prišao svojim roditeljima sklopljenih ruku i zamolio ih. Želio bih otići na hodočešće, posjetiti mjesto na kojem su se odvijale zabave i Tanje Mahaprabua. Htio bih vidjeti gospodinovu kuću i susreti se sa njegovim sjedbenicima koji su još uvijek živi. Ako mi date dozvolu, otići ću. A ako ne, ću ovdje u studiju. Naratan je pažljivo promatrao kako njegovi roditelji reagiraju na ovu moldu. Primijetio je kako njegov otac čeka da vidi kako će mu majka odgovoriti. Na je sjedila razmišljajući nekoliko trenutaka, a onda se nježno smijehnula. — Da, naravno da možeš ići. Ne možemo te ovdje držati kao zatvorenika. Ali molim te, ovog puta brzo se vrati. Naravno, ja se slažem narodom, Krišananda je rekao. Ali volio bih sad ovom poslati još neke ljude da te prate. To je vrlo ljubazno od tebe, ali zapravo nije potrebno, rekao je narodom. Samo nekoliko vojnika i čuvara za zaštitu, rekao je Krišananda. Narutam se lako nasmijao i rekao, Krišna je jedina zaštita koja mi treba. Želim ići sam. U redu, nebojko je rekao krišna Nandan. Samo se brzo vrati. Iako ovog puta nije bilo potrebno ništa skrivati, sljedećeg jutra, dok je mjesec još bio na nebu pun i nisko na obzorju, narodan je tiho se izvukao iz Keturija. Ovo je bio prvi put da putuje sam nakon puno godina i uživao je u gorko-slatkom sjećanju na njegovo osamljeno putovanje do Vrindavene koje se dogodilo prije toliko puno godina. Ehm, blaga prije zore ehm, kako se to kaže pokrila je ehm, zelena rižina polja a ptice su bile tiho s očekivanjem koje mu je osjetljavalo srce, Narotam se osmijehnuo i počeo hodati. പ്രശ്നപരമെന്ന് അവർ വെക്കുന്നു